uh, base sa observation for more than a year na karon ang sitwasyon sa before COVID o after COVID dako ko diferensya sa mga mall karon for example sa alin ah, naman daan sa mga restaurant nila sa una sa BQ Road Plaza maghuot puno kayo ang uh, <clears throat> customers pero karon halos dyan mo nagsira na ang pang mga uh, ah, renters no ng mga restaurants niya mausad diri sa Alturas grabe so gikan pa ko sa SOD or uh, ah, office supplies sa Alturas main And then ang um, may at bangani or silingan na name na department ng mga pang playthings ba, pang mga balloons, mga duwaan sa bata. Natinga ko kay Dako man siyang uh, area or subsection pero doon mo'y tindira. Nga pa ang customer sa diri sa SOD misulod sa office supplies department. Nangutana. So ang taga SOD department na nagpadala og tindira paingon sa Pikas. Nag-serve sa customer na gustong palit og balon. So ako nakita na apektado gid kayo ang mga mall, mga supermarkets sa <clears throat> kani mga lockdown tungod sa COVID. <clears throat> so nakita nimo nga minhinay gyud ang ilang negosyo sa una sa mga groceries, labi na sa groceries. Magbaha ang mga ah, customers. Asa napita, bisasa sa Bulcoliti, sa Alturas, sa Alan Mall, ah, sa Masila. Pero karon dako kuha mga 75% In fact, ang mga daghan kayo nga counter sa grocery sa ICM for example, daghanang gisirhan ang wala mag-operate <clears throat> so ako nakita nga ang pinakamaayo ng counter o pang defense sa mga mall is also sila kay dagon mga kapital musulod po sila ning uh, house to house or door to door delivery total na naman sila yung mga stocks daan so dali na kaso ang pag uh, uh, deliver <clears throat> hindi pa magulat sa ikan sa Manila na stocks uh, sa man Tagalasada o Shopee so ang uh, <clears throat> ilang advantage is uh, time mas prompt sila sa delivery niya makapili po po namin ilang mga stocks ani kasi kasi so kasi kulang nila mudugangan na kulang nila ang, ang pinakagali nila ng buhaton or putapan ng kapital is kanyang apps or online na application or system ang palikton para makaoperate sila so for example ang Alturas Topo Company is magtukulog Alturas online store din naman mga customer na sa mga stocks na gusto nilang palitan bahin sa presyo po mura o makasukol ang altura sa amin pero sa Lazada kay uh, ah, panamay shipment nakasaara mag shipment lang although barato kayo ang per item na price ng online nga ah, Lazada o Shopee pero Aring kayo ko sa ilahang kuhan. Yung shipment. So, maka ito makabanat sila nito. Then, dahil sa delivery pod na system, dito do delivery, daghang ma-utilize ang oras na mga existing na mga motorcyclist tapos tigamit sa eh? balabal ba kani mga tricycle okay problema isa ganing mga cyclist ko sa mga items ng mga gaan pwede nila din mga uh, gamit naka-income pa so gikan sa mga mine small time ng mga cyclist lalo sa mga motorcyclist na palapal o gikan mga tricycle so uh, ah, money akong subyan Bakit? Nag-iyak kanina pangalawas kita. Online mall. Online mall door to door delivery. So, ah, okay. Uh, for the best.